nafsi yake bali dua ni miongoni mwa ibada bora kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله عز وجل وقدرته وغناه وكمال تصرفه وتدبيره kwa nini dua imekuwa ni ibada miongoni mwa ibada tukufu kabisa mbele ya Allah sababu ni kuwa katika kuomba dua mja hudhihirisha kule kuhitajia kwake kwa Mola wake na kuwa yeye hana uwezo wowote ajidhalilisha mbele ya Allah akiri nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake na uwezo wake na ukwasi wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukamilifu katika kuwa yeye ndiye anayepeleka mambo yote وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير ندعاء إن أثار كبوة سانا katika kufungua milango ya khairi كما قال شيخ الإسلام في وصيته لأبي القاسم المغربي الدعاء مفتاح كل خير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكي أكيموسيا أبو القاسم المغرب أمنبيا الدعاء هي إبادة دعاء مفتاح كل خير ليفنقو يكيل خيري كيفوبي hata katika ibada inayoongeza imani ya mja na uchamungu wake hakuna mfano wa dua na wewe nenda leo kajaribu kaa pembeni peke yako nyanyua mikono muombe Allah subhanahu wa ta'ala muombe Allah muombe kwa kadri ya vile unavyotaka kuomba omba ufuate zile adabu za dua uombe kisha ujiangalie nafsi yako baada ya kuomba dua na athari ya ile ibada ya dua unaoifanya angalia nafsi yako itakuwa vipi utajiona moja kwa moja umekaribia sana na Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna ibada katika ibada zote inaomkaribisha mja kwa haraka sana na Allah kama mfano ibada ya dua ad-dua sijui yani niseme vipi sisi tuweza kupatwa na matatizo na njia sahali kabisa Allah ametuwekea tumuombe yeye atuondolee yale matatizo wa mtu akili yake iko mbali kabisa jambo la dua hata alifikiri na kuna wengine ufanye istiza aswa na dua bali na kuna wengine wasema ah basi bwana tushafanya bidii mbaki hiyo dua tu yani kama mbee ni kitu cha mwisho chaweza kifanyike chaweza kisifanyike akawa amjaribu Mola wake hebu njaribu kuomba kama nitapata we upati usimjaribu Allah subhanahu wa ta'ala kwani shida yako kubwa kiasi gani ambayo Allah hawezi kuitatua wallahu ala kulli shay'in qadir kwa nini yani usipatwe na matatizo kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam ukaenda ukatawadha kwa saraka mbili ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika sujudu kamuomba Allah uangalie vile takavyotokea kuna jambo au kisa kilitokea kweli moja katika mashayikh wa mamlaka aeleza tukio ambalo limetokea akiwe yeye ni muhusika kuna vijana alikutana nao haram makka wa Saudi basi wamekuja mashallah fanya umra wakamuona yule shekhe kamfuata kumsalimia kwa sababu wamjua washamsikia washamuona akiwa yotoa mihadhara kwaambia tuna ndugu yetu tumekuja naye umra kumtia moyo kwa sababu ampatwa na nini na saratani kensa kwa tumemleta hapa manake ameambiwa mbakisha siku kidogo ataondoka atafariki kwa akasema nataka maisha yangu ya mwisho ni katika nini ibada kwa tunamleta mwenzetu hapa tumekuja umra ashaambiwa na daktari tayari asubiri nini kufa kwake mbaki siku kidogo atafariki ile hali maana ilikuwa si nzuri ile shekha asema nikamwambia ah nani anayemiliki siku za mtu kuishi hapa duniani ni daktari hebu nikuulize aeleze kisa mimi nikuulize kijana lau kama utaambiwa sasa hivi dawa ya maradhi hayo ulionayo iko katika saidalia chemist fulani ukienda pale utapata dawa yake utafunga foleni kiasi gani kwa mfano wamekaa watu elfu moja foleni asema nitafunga foleni hata kama nitalala hapo nitaweka kambi aswa ili mradi ile dawa niipate amuuliza sajida yako ndefu kabisa ulomsujudia Allah ni masaa mangapi ukamuomba ah basi nenda kaswali raka mbili muombe Allah atakuondolea maradhi ulionayo sema yule kijana akaenda kuswali akamsujudia Allah katika swala yake muda mrefu sana mpaka wale wenzake wakaingiwa na wasiwasi akamwambia mwacheni niombe kaomba basi wakamaliza wakaenda zao ye hawajui wale vijana amewaambia tu baada ya muda wakaja kumuona yule yule shekhe wale vijana wakaja kumuona wallahi asema yule kijana mpona mpaka wale madaktari wamuuliza haya maradhi um- umfanya nini wewe mpaka amepona kabisa wajua kabisa hana kabisa ile maradhi kabisa lakini kwa nini kwa nini sisi twadharau au twajisahau tuseme ili jambo la kuomba dua mara nyingi twajisahau na sisi twamuhitajia Allah kila wakati ya ayuha nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwa ghaniyul hamid enyi watu nyinyi ni mafakiri ni wahitaji kwa Allah wallahu huwa ghaniyul hamid Allah ndiye mkwasi msifiwa ni kama kutuambia kwa vile nyinyi ni mafakiri na mimi ni mkwasi msifiwa na kila mnachokihitajia njoni mniombe niwape bali akawaita haswa waqala rabbukum ud'uni astajib lakum niombeni mimi nitawaitikia wachana na wale wanaokuambia kuwa ukiomba wewe wewe una madhambi wewe ukiomba wewe hukubaliwi wewe dua yako shamwona yule khurafi mmoja sema nani hapa atasema haja haja hajatezewa na shetani hapa wewe utamwomba vipi Allah wewe ukubaliwe wacha sisi ibilisi anaomba na akapewa rabbi anzirni ila yaumi yub'athun qala innaka minal munzirin na ni iblisi salala wewe utakuwa mwovu kia ushamshinda ibilisi wewe mbona mwavunja watu moyo katika kuomba dua yani dua mpaka iombe kupitia mabwana fulani isipopitia hawa mabwana fulani basi ile dua haikubaliwi uffil lakum kaeni na huo bwana wenu na tutamwomba Allah na atatukubalia maombi yetu wewe nani wewe ati wali sijui nani huo uwalii ni uwalii wake yeye kama alikuwa walii kweli basi kama alikuwa walii kweli Allahu aalam ukisikia visa vyao vya ajabu ajabu wewe angalia kama yule Misri afanywae ziara kwa mwaka na watu kwa mamilioni wenda Ahmad al-Badawi nenda kasome tarjama yake utashika kichwa hivi kana la yusalli karamatihi kana la yusalli qat katika karama zake alikuwa haswali nitumia neno hapa nitaonekana natukana watu lakini wacha nilitumie tu siwe mpumbavu tu yani wewe utasemaje katika karama za mtu alikuwa haswali hii ni karama hii yani mtu asifiwa kuwa alikuwa haswali alikuwa akikaa juu ya nyumba apiga kelele tu kwenye nyumba yule alikuwa mwenda wazimu hanyi mmeketi aenda kuombwa pasi na Allah wakati Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula alghani asema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ndiye alituambia bwana niombeni bali kufikia kusema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an haya maneno ya Allah bali washirikina washirikina wanaomshirikisha Allah Allah awakubalia maombi yao wanapomtakasia maombi yao Allah fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun hawa shirikina wanapomuomba Allah wakipatwa na shida kabisa wasahau wote wa idha massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah wote wapotea wale mnaoomba pasi na Allah abakia mmoja tu ndio mnayemuomba falamma najjakum ila albarri a'radtum akishawakubalia maombi yao akawaokoa akawafikisha nchi kavu warudi katika ushirikina wao sasa ikiwa mshirikina huyu na akiwa na ikhlas katika dua Allah mtakabalia dua yake subhanaka ma akramak kisha huyu Allah anayesifika na sifa nzuri njema kama hizi aje mtu avunja watu moyo bwana anamwambia akwambia wewe hata ukaomba ukubaliwi dua yako nani ankwambia bwana نسال alaihi العافيه والسلام قال الشيخ فكل خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدنيا والاخره فاطلبه من الله والجه اليه والجا اليه في نيله وتحصيله kila kheri unaoitarajia kwa nafsi yako kila kheri unaoitaka wewe katika kheri za dunia na akhira basi ziombe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kimbilia kwake katika kuipata hiyo kheri Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam waqur rabbi zidni ilma mimi na wewe ambao twajiita kuwa ni tulab alilm lini ushaketi chini ukamwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika ilmu akuzidishie katika ilmu umeamrishwa uombe ziada katika ilmu lini umekaa chini kando leo mimi namuomba Allah kuna somo fulani naona kama ni gumu zito kwangu namuomba Allah anifungulie nilifahamu na Allah atakupa وقد وعد الله سبحانه من دعاه والتجا اليه بالاجابه Allah amemwahidi yule anayemuomba yeye na kukimbilia kwake na kumtegemea yeye atamjibu faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum nasema Mola wenu mlezi niombeni na mimi nitawaitikia عن مطرف بن الشخير قال rahimahullahu ta'ala mtarif asema tadhakkartu ma jimaa'ul khairi fa idha alkhairu kathir nimekaa nikafikiria zile ibada zilizokusanya khairi yote mara nika katika kufikiria kwangu nikaona kuwa khairi ni nyingi khairi ni nyingi as-sawmu somu na swala vyote hivi ni khairi wa idha huwa fi yadi llahi azza wa jalla mara nikakumbuka kuwa vyote hivi viko katika mikono ya nani ya Allah bimaana Allah asipotaka wewe huwezi kuswali wala kufunga ni Allah ndiye anayekuwezesha ibada yote na ndio maana tusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wewe muomba Allah akusaidie wewe uweze kumtaja kwa wingi kwani kumtaja Allah ni ibada nzito subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam nyepesi mbona watu wengi hawamtaji Allah tu watembea mtu hana kazi ya kufanya atembea tu ashindwa kusema subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah na yatembea tu hana kazi ya kufanya wallahi ni kwa taufiki ya Allah ndio utamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki ya Allah wa illa ibada ya dhikr ni ibada sahali sana ni ulimi peke yake huchoki huchoki na ibada ya dhikr lakini wamwona mtu atembea mpaka mdomo wanuka anyamaza tu hmm. ana mawazo mengi kwenye kichwa chake afikiria dunia huku afikiria hili afikiria lile afikiria mustakbal utakuwaje wakati dunia yenyewe hajui mustakbal wake ni siku ngapi lakini akili yake imejaa mawazo akitembea peke yake aweza kumwona azungumza peke yake lakini hatomtaja Allah ndio hapo utajua kuwa wallahi ibada kama Allah kukupa msaada huwezi kufanya na ndio maana katika kila swala tusema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuhitaji msaada kwa Allah katika ibada tunazozifanya kwa hivyo yote akayakuta ya kheri yako katika mikono ya nani ya Allah واذا انت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل الا ان تساله فيعطيك مارة nikafahamu kuwa wewe huyawezi yaliyokuwa katika mikono ya Allah kuyapata mpaka umwombe yeye akupe yarhamkallah mpaka umwombe yeye akupe fa idha jima'ul khairi ad-du'a baada ya kuwaza haya yote nikataa mali kumbe kile kinachokusanya kheri yote ni ibada ya dua ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na tukizungumzia hii dua kila mmoja wetu atafute nafasi haswa katika zile nyakati ambazo dua hairegeshwi kama kwa mfano sisi twakaa hapa msikitini baina al-adhan wal umekaa msikitini nyanyua mikono yako muombe Allah subhanahu wa ta'ala muombe sana ukiwa waswali sunna ya kablia muombe Allah ndio wakati wa kukubaliwa dua umesimama qiyamul layl muombe Allah subhanahu wa ta'ala sana kila ulicho nacho wataka khair ya dunia na akhira muombe Allah قال وفي باب التزكيه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها هي دعاء alikuwa kiomba nani mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma ati nafsi taqwaha ewe Allah ipe nafsi yangu ucha Mungu wake bimaana akuruzuku kumcha Allah wazakiha anta khairu man zakkaha na uitakase nafsi yangu wewe ndiye mbora wa, wa kuitakasa nafsi yangu anta waliyuha wa maulaha wewe ndiye msimamizi wake bwana nafsi yangu wewe ndiye msimamizi wake unaimiliki hii nafsi na kuomba ewe Allah nitakasie nisafishie nafsi yangu hii dua atakana muislamu aiombe sana sana وفي هذا الدعاء إشارة وتنبيه على أن تزكية النفوس بيد الله سبحانه وتعالى علام الغيوب na katika hii dua kuna ishara na tambihi kuwa kuzitakasa nafsi kote katika mikono ya nani Allah subhanahu wa ta'ala mjuzi wa yaliyofichikamana mjuzi wa ghaibu وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله تعالى نكون مفunguo mkubwa wa kuitakasa nafsi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa mhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك kwa sababu hiyo ikawa hii ndiyo dua anayoiomba sana mtume sallallahu alaihi wasallam ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik kwa sababu hakuna anayeweza kuwa na thabat katika dini ya Allah ikiwa Allah hakumpa thabat na hili jingine ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alijiogopea nafsi yake bali aliwaogopea masahaba wake sisi nani adhafu khalqillah sisi chochote sababu Anas radhiallahu anhu asema walipomsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akariri sana hii dua wakamwambia ya rasulullah amanna bika wa bima jita bihi sisi tumekuamini wewe tume, tumeamini yale uliokuja nayo masahaba fahal takhafu alaina hivi bado watuogopea sisi kwa tutarudi nyuma tuwache huu msimamo qala na'am innal quluba baina usbu'aini min asabii Allah yuqallibuha kaifa yasha nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala huzigeuza vile anavyotaka yeye anavyotaka yeye inshaa azaghaha au aqamaha akitaka atazipindisha au atazinyosha sasa ikiwa hii ndio hali yetu kwa nini tusinyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini tusinyenyekee kwa Allah na kumuomba azibakishe nyoyo zetu katika mstari wa sawa fama tajtama ala alabd qalbuhu wa wa sadaqat daruratuhu faqatuhu wa ضرورته rajauhu wa lam yataajjal alijaba wa taharra alawqat alfadila fala yakadu yuraddu duauhu wakati wote mja anapokusanya haya mambo kuwa moyo wake wote waelekea kwa Allah wakati anapoomba dua si waomba dua huko ah basi niletee hiyo ah, amina amina niletee huko wewe akili yako hata haiko kwenye dua lazima moyo wako mwanzo uwe pale istihdhar alqalb wakati wa dua kisha ikawa ile dharura na kuonyesha kule kuhitaji kwa Allah ni mkweli katika hilo na una matarajio makubwa ud'u Allah wa antum muqinuna bilijaba wamuomba Allah ukiwa na yaqini kuwa Allah ataniitikia maombi yangu kadhalika walam yataajjal alijaba na asifanye haraka kutaka kuona kuitikiwa ile dua mbona naomba sio sioni kuitikiwa ukisema hivyo basi ndio uitikiwe wewe omba uko kwenye ibada mahma kana ni kama waswali kila siku kwa dua omba kila siku kama vile waswali kila siku umeona hukuona wewe si muhimu muhimu mwanzo muombe Allah kuwa ni ibada kuwa dua yako yakubaliwa haiwezi kutupwa dua ya mu'min huenda ikawa Allah amekuwekea akulipe kesho akhira usifanye haraka Allah ndiyo yuwajua kilicho na kheri na wewe waweza kuwa waomba kitu kumbe hakina kheri na wewe wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum waweza kupenda kitu wewe ikawa ni shari kwako wewe waomba Allah nipe nyumba nipe nyumba kumbe ingelikuwa ni shari kwako Allah hakutakii shari akakuepusha na hili jambo akakupa kilichokuwa bora kuliko hicho akakupa dini yake akakupa hidaya akujalie usimame katika msimamo wa kisawasawa ambalo hilo ni kubwa zaidi kuliko ile nyumba uliomba akakujalia ukawa imara katika msimamo wa kisawasawa mpaka kufa kwako alhamdulillah neema wataharra alawqat alfadila na akajibidisha kukusudia zile nyakati zenye fadhila zaidi huyu anayefanya hivi katika dua fala yakadu yuraddu duaahu dua yake huyakaribia haitarudishwa Allah hakurejeshi inna allaha hayyun karimun tume sallallahu alaihi wasallam asema hakika allah ni mwingi wa haya tena mkarimu yastahi min abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra allah auna haya bwana mja wake akinyanyua mikono yake hivi kisha mregeshe patupu auna haya wallahi leo kama mwanadamu tu mkarimu ambaye ukarimu wake una mapungufu mengi lau kama utakwenda kwake au na haya kukurudisha wewe au na haya bwana huwa amekuja pengine ni mtu wangu wa karibu na kila siku namsaidia leo sina cha kumpa au na haya atatafuta kitu chochote akupe ili mradi asikuondoe patupu كيف برب العزة سبحانه وتعالى الكامل في صفاته vipi Allah ambaye amekamilika katika sifa zake ikiwa ni mkarimu hakuna mfano wake amekamilika katika ukarimu wake aona haya mja wake anyoshe mikono hivi kisha mrudishe sufuri atakupa bwana muombe muombe utaona قال واعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك ان زكاه نفسك بيد الله عز وجل kitu kikubwa kitakachokusaidia wewe kumuomba Allah ni ujue kuwa kutakasika kwa nafsi yako katika mikono ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء والamru kulluhu lahu Allah ndiye anemtakasa yule anemtaka na amri yote katika mikono yake amri yote ni yake wa tahta mashiatihi kila kitu chini ya matakwa yake anavyotaka kitakuwa kama qala Allah ta'ala balillahu yuzakki man yasha Allah mtakasa anayemtaka وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء لو كما si fadhila za Allah juu yenu na rehema zake asingelitakasika yoyote katika nyinyi abadan lakini Allah humtakasa anayemtaka mechoka kweli acha mmalizie acha mmalizie mbakia kidogo naona haishi mbakia kidogo الله المستعان الله يعيننا وإياكم يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ما زكى منكم ابن عباس كتك كوي فسيري هي آية ما زكى منكم سيما ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ما اهتدى احد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه أي كل ذلك إنما هو بمحض fadli الله عز وجل hakuna yeyote katika viumbe aliyeongoka katika kile kilichokuwa na kheri kwa nafsi yake ama manfaa kwa nafsi yake isipokuwa kwa kutaka Allah na hakuna yeyote aliyejihifadhi kutokana na chochote katika shari isimpate nafsi yake isipokuwa ni kwa amri ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala na lau kama si Allah lau kama si Allah kumwafikisha mja wake katika khairi hakuna yeyote anayeweza kuwa katika khairi hakuna yeyote lakini yote ni kwa mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala kuni juu yetu kila wakati nastashir hadha tuhisi fadla za Allah juu yetu nyingi sana na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala awe atatuwezesha kwa tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala awe atatuwezesha kuweza kumwabudu vizuri kuweza <laughs> allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk